Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş soruyor tesbih salatı, salatu tesabih diye bir namaz var. Bu nasıl olur ve nedir ve hükmü nedir? Bazı insanlar diyorlar bu bid'attır, yoktur böyle namaz. Bu nedir gerçeği? Şimdi evet öyle bir salat e, bazı sünnet namazlarında var. Önce biz cevap vermeden önce bunun hükmüyle ilgili ilgili bir bakalım bu namaz nedir? Salatü tesabih. Tesabih namazı. Adı böyledir. Bu da e, İbni Abbas'tan rivayet olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcesi Abbas'a Abbas İbni Abdülmuttalib teç amcesi e, en son kalan amcesi küçük amcesilerinden birisi Ya amma, Ya Abbasu Ya ammah Ey Abbas, ey amcacım sana bir şey öğreteyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey hediye edeyim mi? Ha? O şeyi yapsan e, on tane e, Ela ef'alu bike aşra hisal Bu on şeyi öğreteyim sana. Bu on şeyi öğretsem sana, yapsam bunu ne yaparsın? Günahını Allah Teala affeder. Öncesini ve sonrasını kadimehu ve hadisehu yenisini eskisini ve hatahu ve amdehu yani bilerek yapsan bilmeyerek yapsan ve sagirehu ve kebirehu ve sırrehu ve alaniyetu küçüğünü büyüğünü Bildi, e, eşkeri gizliyi bu günahların hepsini olur affedilir ya amcacığım aşra hisal on tane şey birincisi diyor Resulullah amcası Abbas'a nasihatte bulunur tavsiyede bulunuyor أن تصلي أربع ركعات دورد ركعات قلزقسن تسبيح نماز ديد غمز دورد ركعات قلزقس تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وصورة هل ركعتا فاتحة يوخرسن وبرزم من سورة خرسن فإذا فرغت من القراءة في ركعة الأولى برنجر ركعتا أي فاتحة نأخذ زم من سورة نأخذ فقل وأنت قائم ده rükua gitmeden önce Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber hamsete aşrete marra 15 sefer bunu söyle. Sonra thumma terka feteku fetekuluha ve ente raki aşra marrat. Sonra rükû yaptın. Subhan Rabbiyel Azim'den sonra 10 e, sefer aynen bunu diyeceksin. Thumma terfa Ra'suke minel ruku'i semi'allahu limen hamide dedikten sonra fetekuluha aşra marrat. On sefer söylersin. Thumme tehvi saciden sonra sucude gidersin ve tekuluha ve ente sacidun aşra marrat. Sonra sücdede de bunu on sefer diyersin. Thumme terfa'u ra'suke mines sucud. Sucdeden kalkarsın. Fetekuluha aşra marrat. On sefer dersin. ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرَ مرات Bir de sücde gidersin on sefer dersin bunu. ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسُكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرَ مرات Sonra kalkarsın sücdeden yine on sefer dersin. فَذَٰلِكَ خَمْسَ وَسَبْعُونَ ف۪ي كُلِّ رُكْعَةٍ Bu ne oldu? 75 te, 75 kere oldu her rük'atte. Dört rük'atte çarpımını hesabını çıkar. تفعل ذلك في أربع ركعات من دور ركعات تدى يفجخسن وإن استطعت أير يبابلسن أن تصليها في كل يوم مرة فافعل أير يبابلسن تسبيح نمازن جند سفر قلسن قل فإن لم تستطع أير يبابلسن ففي كل جمعة مرة هر جمعة يعني هر هفتة برجن فإن لم تستطع تفعل يبابلسن ففي كل شهر مرة Her ay bir sefer yap. Fe in lem tef'al evvel bunu da yapamıyorsan fe fi, fe fi kulli senetin marra. Her sene bir sefer en azından yap. Eğer bunu da yapabilmiyorsan fe fi'l umri kamar en azından bir sefer bunu ömründe yapmanı. Bunun gibi rivayetler var. Bu hadisi kim rivayet etti? Abu Davud, İmam Tirm, İbn Mace, İbn Huzeyme sahihinde. İbni Huzeyme e, rivayet ederken de şöyle dedi. Bu haberle ilgili e, e, insahhal haberu eğer bu haber doğruysa fe inne fil kalbi min hadel isnadi şey'a bunun isnadiyle hak, e, hakkında kalbimde bir mesele var. Yani hoşnut olmuyorum. Yani bir zuuf var bunun kalbi, isnadında. Şimdi bu hadis dedik e, Abu Davud İbn Mace İb, e, İbn Huzeyme'de geçiyor. Bu hadisin önce bakalım sahihliği babında ne, ne demiş alimler. Namaz hakkında değil. Bu hadisin senedi hakkında. Alimler bu konuda ihtilaf ettiler. Bir kısmı tasih ettir, bir kısmı hasen dedir, bir kısmı zayıf dedir, bir kısmı uyduruk dedir. Dört yere bölündüler bunlar. İbn Cevzi Allah rahmet eylesin e, bunu e, bütün tarikları bunun dedi zayıftır. Mevzuatta, mevzuat kitabında bütün tarikları bunun zayıftır. itibar alınmaz denir bu hadis. Tirmizi rivayet ederken bu hadisi biz dedik e, Tirmizi bu hadisi rivayet ederken e, e, dedi bu konuda salatü tesabihi e, Tirmizi rivayet ederken dedi bu konuda la yasihhu minhu kebiru şey. Hiçbir konuda elimizde tutacak bir şey, sahih bir şey yoktur. Ukayli, Nevevi nakletti Ukayli'den. İmam Nevevi, Ukayli hadisçidir, e, de meşhurdur Ukayli. Dedi ki, salatu tesabihle ile ilgili hiçbir şey sabit değil. Ve İbnil Arabi İbnil Arabi böyüc alim olan İbnil Arabi böyüc e, Endülüslü İbnil Arabi bu konuda dedi e, sahih ve la hasen hadis yoktur. İmam Nevevi İmam Nevevi dedi bunun e, istihbabuha nazar bunun e, müstehab olmasında e, bir bakış var. Yani bu bir, bir baka, bu, bu kalpte bir şey var, şüphet var. Çünkü bütün hadisler bu konuda zayıftır. Alimler bu konuda bunu söylemişler e, hakkında. Suyuti de İbni Hacer'den nakletti. Dedi bunun bütün tarikleri, yolları zayıftır. Ee, yen de teç kalmış, şas kalmıştır. Onun için buna e, hüküm vermişler bütün alimler. Mesela İbn Teymiye, Mizzi, İmam Zehebi, İbn Abdülhadi bunlar hepsine yapmışlar. Hadisi zayıf etmişler. Hadisi güzel e, derecesini görmemişler. E, sahih, hadis zayıftır. Ondan dolayı e, birçok alimde İmam Ahmet de hadisi tazif etmiş. E, bundan dolayı bundan dolayı bazı alimler de bu hadisi bütün turukuyla tasih etmiş. Dedi bütün yollar birkaç yoldan geliyor. Bu silsileler, bu zincirlemeler hepsini toparlasak Hasan derecesine çıkıyor. Evet. Şimdi gelelim hükme. Alimlerimiz, bizim muasır ve geçmiş alimlerimiz. Tercih olunan kavulde ne diyorlar? Racih olunan diyorlar öyle bir namaz sünnet değil öyle bir namaz yoktur diyorlar. Sünnet de değil. Çünkü bunun yolları hepsi zayıf olduğu için sünnet olmaz. Neden diyorlar racih değil, e, sünnet değil? Diyorlar birincisi ibadetler nedir dedik? Tevkifidir. İbadet meşruiyeti nereden bilinir? Sahih hadisten bilinir. Yen kitap yen sünnet. E bunda sünnette sahih bir şey yoktur. İkincisi bütün rivayetler hepsi mecruhtur. Üçüncüsü hiçbir imamını hoşnut olmamış salatü tesabiha. İtibar etmemişler. Hiçbirisi itibar etmemiş ve kerahiyet görmüşler. Abu Hanife, Malik, Şafii, Ahmet bunları hiç zikretmemişler. Salat-ı tesabihi hiçbir zaman teşvik edip amel etmemişler. Bu delalet ediyor ki bu hadis bu sahih değil salat-ı tesabih. Yani öyle bir şey yoktur. Dördüncüsü alimler diyorlar ki öyle bir namaz yani sadece bu şaz bu zayıf rivayetlerde gelmiş. Öyle bir namaz yoktur. Gece namazı var, vitir namazı var, istiska namazı var, havf namazı vesaire bütün namazlarda öyle bir rivayet yoktur. 15 kere la ilahe illallah vahdehu. Yani öyle bir şey yoktur namazlarda. Bu namaz terç kalmış. Şazdır. Onun için kalp meyyeldir neye alimler diyorlar? bu hadis e, bu namazın olmaması lazım. Bir de olsaydı diyorlar diğer namazlar gibi mesela kuşlu e, kuşluk namazı, gün doğumu namazı, zuha namazı, e, tür namazı bunlar ümmete neyle gelmiş? Tevatürle gelmiş. Her çeşmini yapıyor kitaplarda da yazıyor. Öyle bir namaz şaz kalmıştır. Ondan dolayı böyle bir şey amel yoktur. İmamlarımızdan, alimlerimiz bunu yapmadıkça biz de yapmarız. Bununla da meşgul olmalıyız inşallah dinimizden de bir şey zerel etmemişiz. Onun yerine bir sürü namaz var, nafile namazlar var, sünnet var. Oniden amel ederiz. İşimizi sağlamalıyız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.